كم رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه دراجة براتشي تينينا سيسترة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبارك ميسيس رمضان يبريلك da odgojimo svoje duše, da vodimo računa o svojim jezicima, o svojim očima, o svojim ušima i inače o svojim postupcima. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Men lem jeda qawla zuri wal amala bihi lejse lillahi hađetun fi en jeda ta'amehu wa šarabehu. Ko ne ostavi ružan i bestidan govor i postupke po njemu, nema potrebe onda da radi Allaha ostavlja hranu i piće. Dakle, vrlo je značajno da u danima i noćima Mubarek mjeseca Ramazana povedemo računa o svojim postupcima i ono čemu nas uči najbolji učitelj Muhammed sallallahu alaihi wasallam jeste da će lijepo ponašanje biti najteže na mizanu, na vagi koja će vagati naša dijela na sudnjem danu. Ukoliko se odgojimo da vodimo računa svakodnevno o svojim postupcima, onda ćemo, inša Allahu ta'ala, uljepšati svoje vjerovanje i na taj način imati prelijepe postupke. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i terkuhu ma la ja'nih. Od ljepote islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče. U ovom kontekstu ispričat ću vam jednu e, šalu koja je vezana za Nasrudin Hođu, a koji je jednom prilikom prolazio pored grupe ljudi koja mu reče Nasrudin Efendi, pronesoše neko meso kroz selo, a njima Nasrudin Hođa odgovori šta to mene briga, ali nose ga tvojoj kući. Što to, kaže onda, vas briga? U ovom šaljivom događaju je doista snažna poruka upravo u skladu sa hadisom poslanika sallallahu alaihi wasallam da musliman i muslimanka trebaju ostaviti ono što ih se ne tiče, a voditi računa o onome što ih se tiče. Zato, dragi brate i cijenjena sestro, povedi računa o svojim svakodnevnim postupcima. Da li smo jutros klanjali sabah namaz na vrijeme? Da li smo ga obavili u džematu? Da li smo u toku dana Mubarek mjeseca Ramazana proučili što više Kur'ana? Da li smo razumjeli i razmišljali o porukama kuranskih ajeta? Da li smo pročitali neki hadis koji će nam biti poticaj za činjenje dobra? Da li smo obavili podne namazu u džematu i kindiju namaz u džematu? Da li ćemo i ahšam obaviti u džematu? i nakon toga naravno jaciju i teraviju. Da li smo nanijetili obaviti noćni namaz? Da li smo nazvali nekoga od rodbine da ga selamimo? Da li smo e, pokidane rodbinske veze danas možda uspostavili želeći time doista samo Allahovo zadovoljstvo i želeći na taj način da popravimo stanje u kome se nalazimo. Ono što je interesantno jeste da ima puno kritičara puno ljudi koji bi svakoga drugoga mijenjali, a nisu u stanju sebe promijeniti. Doista je Mubarek mjesec Ramazan prilika za preispitivanje, za uljepšavanje imana u prsima našim, da čineći dobra djela, inša Allahu e, e, od Allaha zaslužimo milost, oprost, zaštitu od džehennemske vatre, da u toku Mubarek mjeseca Ramazana zaslužimo da nam uzvišeni Allah očisti i naše tijelo i našu dušu od primjesa, od sveg utjecaja negativnog grijeha koje smo počinili u proteklom periodu, a da u isto vrijeme čineći dobra djela u toku Mubarek Ramazana steknemo toliku snagu, energiju i volju da i nakon Mubarek mjeseca Ramazana ustrajemo u činjenju dobra svjesni da je ovo prilika koju nam je uzvišeni Allah dao, a da možda nećemo dobiti sljedeću. Zato, braćo i sestre, iskoristimo ovaj Ramazan kao da nam je posljednji. Postimo njegove prelijepe dane i klanjajmo u njegovim presvjetlim noćima, želeći da nam uzvišeni Allah primi i badete kao iskreno učinjena dobra djela i da se bavimo onim što se nas tiče, a da ostavimo sve ono što nas se ne tiče. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Ramadan